Eta urtoz bezala behaz, uida huntane bai esiboko gai eskolak eh, ikastaldia antolatzen du, hortako behaz niko girez eh, belangilean ganat jungitin. Eta bon, erraiat urtoz bezala benez, aurtenkoa, badakiagu martxoaz geoz eh, COVID delako hoi edo koronavirusa heben dugula, behiaginak eta ondo joak bai pairatzen dugula. Eta zieke bai ez, ikastaldien tako badukezie kambio ez, hoi dela eta. Bai, be bezala, aurten eh, behartu egitzak uh, ikastaldia ez urtoz bezala antolatzia. Eh, ordin izanen duk formula ahinago bat. Uh, bon, segur ez dik uh, imertsua laguntuko, bena pu segur, segur aldetik eta hobeki izanen duk. Egan nahi baita bilduko egitzak ordin gai eskolan. Aste batez, goizetik eta ratxila, bena geho gaian ez dukek uh, ez uh, ahi eta ez eh, lo egiteko gineik eta gaiko animazioneik ere. Eh. Eta agian ohitaz dezagun behaz, barnategia zer duzien behaz urtean zehar kurtsuak emaiten dutzie ikasler, izan gubezalako herritarrer edo edo lanantako ikasten diener, bena horrek zer jabokin ekartendik udako ikastaldi horrek? Ujatuzko formulan, ekarten zera justut uh, eh, imertsionia, eta beti badiak eh, baginean ebai uh, talde bat, uh, sibe otartzeko horatienak, eta alkarbizitziak han izlaguntzen zera uh, hatxarreko maila edo maila goenentako ebai, uh, jentekin mintzatzeko eta justok laguntzen zera uskaldun zialat. Azpi behatzeko da, eh, egualdetik hain bat jiten zira, prafosta euskaldunak, mena sibotarra ebai ikasi nahi zina. Eta bai behaz, hoi dela eta gaia azestukek uh, eh, eh, usin mendikotan egiten behitzunen horlo egiteko padaik behaz, nula garantia egunak edo horoko gean. Pentsatu diagio programa bati, eh, bilehen egunak izanentu kurtso egunak, Bon, geho beti jakitez eta egun oso bat kurtso heltu bada peskuska izaten ahaldela eta hoi baiagu bu kantu batetan. Eta geho ondotik haleike uh, eh, talier heli bat uh, proposatuko tiagu, hoi hastizkena eta ustegunaiki eta uh, ostialiaekin hor dila urte zumait finitzen behitugu beti uh, joku batekin uh, ordin uh, hala izanen duk aurten e, uh, ostialar estian uh, joku batekin alkarrekin amini bat azken, uh, azken mementuak uh, goxoki gaiteko. Izena emaite maduk duk aste osoantako? Bai, ez diagu eh, egun Euskalko pakamentia egiten ez, eta ba, duk, eh, forfeta hola duk, haste bat ez. Behar baita behita ebai, eh, uda erditsutan ebe eh, haste bat ez Euskazaitzia, eta burrago balin bada, ez duk hainbeste ikasiko eta aipatzen behituk eh, forfet delako hoi, bo, usin baduk barnategia, gunia, aihaia eta istoio, hor eh, zer baduk baduk kurtsua eta bazkaia, du zer barne sartzen duk. Be presioa aipatuko jat helti bada, duk eh, berrehun eta hogei euro. Uh, astia? Astia bai preforsta. Eta hori gehitu behar dik, ordin gai eskolako kide ez dienentako hogei tabi euro. Eta hortan, egu erdiko bazkaia barne kontatuik duk ohitazten ahaldik edo bai esplikatzen aldik ziek urtia nula urrentu duzien behaz be, koronavirus hoi dela eta? Be hor din konfinatuik izan gutuk eta hor uh, behar izaniak adaptatu internet uh, emaiten zikian uh, eh, trezneki eta horrekin uh, bezala halbezala itzinatu gutuk eta geho deskonfinatu genez gehoz Uh, eh, nahiago gina ez, eh, barnen uh, eh, zerratu uh, gelak tipiegi behitia horroen uh, uh, batzari maiteko, ordin uh, antolatutiak mintza praktika heli bat eta haste hoz gune ezberdin patetan.